อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโอตังภะคะวันตัง อภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธโมตัมมังนัมสามิปะติภะโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามา